خب بسم الله الرحمن الرحیم خوندیم ما اقتباسو که از قرآن و حدیث چیزی رو در سخنش می گنجوند حالا تزمین رو می خونیم التضمین سومین صنعت در بحث خاتمه کتاب بدی هست و یسمى الایداعو ایداع هم نامیده میشه وهو أن يضمن الشعر شيئا من شعر آخر مع التنبيه عليه ان لم يشتهر تضمین اینه که گنجانده بشه در شعر چیزی از شعر دیگر مصرعی بیتی از شعر دیگر در شعری گنجانده بشه اینو میگن تزمین ولی شاعر متوجه بکنه اگر اون شعر رو تزمینش کرده گنجونده مشهور نیست برخلاف اون بحث اقتباس چون آیات و احادیث خودشون معلومه نه؟ که بله. قول مانند این شعر شاعر اذا ضاق و خفت العدا تمثلت بيتا بحال یلیق فبالله ابلغ ما ارتجی و بالله ادفع ما لا اطيق میگه زمانی که تنگ بشه سینم و بترسم از دشمنی تمثلت بیتا به حالی تمثیل میکنم بیتی رو که به حالی یلیقو مناسب و شایسته حال من خبر داده آه این بیت بیت بعدی دیگه خودش خبر داده این تمثل تو چون کاریت مثال این؟ آره به عنوان مثالش میارم به عنوان تمثیلش میارم به عنوان شاهدش میاره. اونو نه شاهد که نه به ذهن آوردن ولی به عنوان تمثیل آوردن به عنوان چی؟ تمثیل آوردن یعنی این شعر رو بیاد میارم این شعر رو زمزمه میکنم فبالله ابلغ ما ارتجی پس به واسطه الله میرسم به آنچه که بهش امید دارم و بالله ادفع ما لا اطیق و به واسطه الله یا به استعانت الله دفع میکنم آنچه را که طاقت ندارم ولا بأس بالتغییر الیسیر که قوله مشکلی نیست ایرادی ندارد اگر اون شعری رو که اقتباسش میکنه تضمینش میکنه میگنجونه درش تغییر کوچیکی اگر درش بیاره مشکلی نداره مانند این شاعر که گفته اقول لمعشر غلطوا وغضوا من الشيخ الرشيد وانكروه هو ابن جلا وطلاع الثنايا متى يضع العمامة تعرفه میگه میگویم به اون گروه و به اون جماعتی که منظور یهودی هاست غلط کردند اشتباه کردند و چشم پوشیدند از اون شیخ رشید از اون شیخ رشید منظورش ولی اینجا گمراه و او رو انکار کردند هو ابن جلا و طلع الثنایا اون ابن جلاست ابن جلا یعنی کسی که کارش واضح و آشکاره بود و طلاع الثنایا در از طلاع الثنایا طلا که بسیار بالا رونده الثنایا جمع ثنیه هست به معنی تپه راهی که راهی که از روی کوههای تپه بین دو کوه بین دو کوه بله. بله این تپه میشه ثنیه تپه میشه اون عقبه میشه به عقبه میشه گردن این ثنیه به معنی خود تپه میشه حالا گردن هم ممکنه باشه خلاصه اون کارش آشکار هست هر وقت امامه رو بگذاره شما اونو میشناسید منظور یه مریضی داشت دا ثعلب بهش میگن موها میریزه موقعی که اون امامه رو بگذاره شما اونو میشناسید خب آقا یه مثلا شهرات میز توضیح باز توضیح نداد خب اینجا بحث اصلی مشاهدمون چیه هو ابن جلا و طلا و ثنایا متى و الامامه تعریفو. شاعر اینجا تغییر در این بیت آورده که به عنوان تضمینش آورده تغییرش چیه در اصل اون یهودی گفت اینجوری انا ابن جلا و طلا و ثناء متى اضع الامامه تعرفونی متکلم زمیرای متکلم این غائبشون کرده بله متوجه شدی؟ هو ابن جلا و و الثنایا اصل این اصل شعر این بوده انا ابن جلا و طلا الثنایا متى اضع الامامه تعرفونی اون منظورش البته تعریف خودش بوده اون خودش منظورش تعریف یعنی موقعی که من امامه رو بگذارم این دو تا معنی داره روی سرش بگذارم یا از سرش بگذارم پایین کتاب های عربی هم دو معنیش کردن اونایی که فارسی هم ترجمهش کردن آه نه اون خودش منظورش این بوده موقعی که من امامه رو بگذارم یعنی به جاش خود میپوشم و اهل جنگم اون خودش رو چیکار کرده؟ تعریف کرده خب خودش که نمیاد خودشو رو چی بکنه اون مفاخرتا این شعر رو گفته ولی ایشون اومده تضمینش کرده با این معنا با این چار الاقد و الحل اقد و حل ببین اقد عقد عقد عقد العقد والحل حل هم نیست چون حل به معنی حلال بودنه حل به معنی گشودنه اینجا منظور گشودنه عقد هم به معنی بستنه گره زدنه خب اینجا در این آرای معنیش چی هست این اصطلاحش در بلاغه چه هست العقد و الحل عقد یعنی این که شما نصر رو تبدیل به شعر بکنی حل یعنی اینکه که شعری رو تبدیل به نصر بکنی پس شما نظم یا همون شعر رو نصر رو بیای تبدیل به نظم بکنی یعنی شعر یا این میشه عقد و نظم رو بیای تبدیل به نصر بکنی این میشه حل خدش گفته الاول یعنی العقد نظم المنثور بشير دراوردن نثره والثاني يعني الحل نثر المنظوم نثر کردن شعره فالاول نحو برای هر دو مثال آورده مثال اولی یعنی عقد والظلم من من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم ظلم از سرشت نفس هست اگر دیدی که نفسی افت میورزه از ظلم یعنی ظلم نمیکنه بدون که به خاطر یک علتی داره ظلم نمیکنه نه به خاطر اون طبعشه بلکه به خاطر یک علتی خب این در اصل ببین یک نصر بوده سخن یه حکیمی بوده اون اومده عقدش کرده یعنی تبدیل به شعرش کرده اون نصر این بوده عقدان فیه عقد فیه قول حکیمن عقد کرده نظم کرده قول یک حکیمی رو این بوده اظلم من طباع النفس و انما یصدها انه عنه احدى علتین دینیت و هی خوف معاد و دنیویه یا میتونیم بگیم و هی خوف المعاد و دنیویه و هی خوف العقاب الدنیوی مالش ما چی داده دینیتون دینیتون بله. میتونیم بدلش بگیریم از علتین متوجه شدی خب میگه ظلم از سرشت نفسه و باز میدارد نفس رو از ظلم یکی از دو علت یا علت دینی که همون ترس از آخرت یا دنیاوی که همون ترس از عقوبت دنیوی است اون شاعر اومده تبدیل به شعرش کرده که به این آره میگن عقد و ثانی دومی یعنی حل نحو قوله العيادة سنة مأجورة ومكرمة مأثورة ومع هذا نحن المرضى ونحن العواد وكل وداد یا وداد لا يدوم فليس بوداد دومي که حل هست در اس شعری بوده اومده تبدیل به نصرش کرده که شعرشو بعدا میاره الان نصرشو میخونیم میگه عیادت کردن مریض سنتی دارای اجر و کار نیکیست اثردار و سابقه دار با این حال ما ما مریضان هستیم و ما هم خودمون عیادت کنندگانیم هر دوستی که پایدار نباشد او دوستی نیست و حل فیه قول القائل اون نصر در واقع حل بود چون اصل شعر بود میگه باز کرده درش قول قائل رو تبدیل به نصر کرده درش قول قائل رو این بیت رو اذا مرضنا اتیناکم نعودکم و تذنبون فنأتیکم و نعتذرو زمانی که مریض باشیم خود ما میاییم شما رو عیادت میکنیم ها فنحن المرضى و نحن الواد و شما گناه میکنید اما ما ایم که میاییم و معذرت خواهی میکنیم بله پنج تلميح التلميح وهو أن يشير المتكلم في كلامه لآية أو حديث أو شعر مشهور أو مثل سائر أو قصة كقوله تلميح إنك متكلم در سخنش اشاره بآية يا حديثي يا شعر مشهوری يا مثلی معروف ورائج يا قصي قصه اشاره داشته باشه مانند إن قول لعمر مع الرمضاء والنار تلتضی عرق و احفا ساعت الكربی اینجا با این بیت شاعر تلمیح داره به یک شعری مشهور یک بیتی مشهور میگه امر با اون حالت ریگهای سوزان در اون حالتی که آتش شوله میکشید مهربانتر است امرون مبتدای عرقون خبرشه امر با اون حالت رمزا شنهای داغ و به اون حالتی که آتش شوله میکشید مهربانتر است و نرمتر است از تو در ساعت مشکل و مصیبت این اشاره به کتیب در اشاره الى البيت المشهور این بیت که الان خوندیمش تلمیح داره اشاره داره به اون بیت مشهور که شاعر گفته المستجیر بعمر عند کربتی المستجیر من الرمضاء بالنار میگه اونی که پناه میجوید به امر هنگام مشکلش مانند اون شخصیه که پناه بجوید از داغی هوا از داغی شنها به خود آتش آه کسی که به امر پناه بجویه مانند اینه که از زیر ناودان از زیر باران بیاد زیر ناودان ها از زیر گرما بیاد توی آتش این بله دیگه چون این یه داستانی داره امر نمانش که یه بند که پناه لوتی ام کرا شی پای نرسه بیچاره نه دیگه خب این اشاره به اون شعر داره اون شعر اینجا نه آورده نه بله میگه امر قاتل مهربان مهربانتر است بله بله این امر میخواست کلیب رو بکشه کلیب موقعی که زد تیر طلب آب میگند کرد ولی به جای این که بهش آب بده اونو کارشو خلاص کرد این شر اشاره بگید داره که بابا امر خب مهربانتر از تو یعنی این که همانطور که امر در اون حالت کاری نکرد تو هم کاری انجام اشاره به این شعر داره که امر کسی که به امر هنگام مشکلش پناه به طلبه ازش کمک به طلبه ازش پناه به طلبه مانند این داستان رمزا و ناره کجای فارسی که سایه تشید بلد چی چی وانا بشی مثال فارسی گرش بی گرش ببینی و دست از ترانی بشناسی بله گرش ببینی یعنی اگر او را ببینی گرش ببینی بله حسن الابتدائی چیش حسن الابتداء حسن الابتداء دیگه چیه هو ان یجعل المتکلم مبدأ کلامه عذب اللفظ حسن السبک صحیح المعنى فإذا اشتمل على إشارة لطيفة إلى المقصود سمي براعة الاستهلال حسن ابتدا اونیه که متکلم سخنش رو خیلی شیرین با الفاظ شیرین با سبکی زیبا با معانی صحیح شروع بکنه این شروع کردنش اگر اشاره به موضوع اون شعرش داشت به مقصودش داشت اشاره لطیف اون موقع بهش براعت استحلال میگن ها خوب شروعش بکنه در همین شروع کردنش این الفاظ کار با که مقصود ربطی هسته بله به اون موضوع اصلی شعر کتاب نوال لحت یاران مطلب ربطی هسته به اون موضوع اصلی شعر اگه اشاره داشته باشه اون موقع بهش میگن چی؟ براعت استعلال مانند قول شاعر در تهنیت گفتن تبریک گفتن به رفتن مریضی اون ممدوحش میگه المجد عوفی اذا عوفیت والکرمو وزال عنك إلى أعدائك السقم میگه مجد و کرم عافیت یافتن زمانی که تو شفا یافتی و از بین رفت از تو به دشمنانت بیماری اینجا ببین برایت استحلاله یعنی موضوعش رو اشاره کرد که تهنیت گفتن از چیه؟ مریضیه بله و که قول الاخر فی تهنیه ببناء قصر و مانند قول شاعری دیگر در تبریک گفتن به بنای قصری قصر علیه تحییت و سلام قصری است که درود و سلام بر او باد خلعت علیه جماله الایام به خلعت داد او را روزگار زیباییش را خلعت علیه جماله الایام ایام جمالش رو به او جامه داد به او خلعت داد به او چه داد؟ هفت حسن تخلص حسن ابتدا داریم حسن تخلص داریم حسن تخلص دیگه چیه؟ حسن انتها فرق میکنه با حسن, حسن تخلص حسن تخلص اینه که هو الانتقال من مفتتح به الكلام یا من مفتتح به الكلام الى المقصود مع رعایت المناسبتی بینهما حسن تخلص اینه که از مقدمه منتقل میشه به چی؟ به مقصود به اون موضوع اصلی شعر البته با رعایت کردن مناسبتی که بین این دوتا هست مانند این قول شاعر دعت النوا بفراقهم فتشتتو دوری دعوت داد به جداییشان در نتیجه جدا شدند متشتت شدند و قضا زمان بینهم و حکم کرد زمان بین آنها فتبددو پس از همدیگه دور شدند دهر زمیم الحالتینی روزگاری است که در هر دو حالت مزمت است ناپسند است فما به شیء سوى جود ابن ارتق یحمدو نیست برای روزگار چیزی که چیزی جز سخاوت ابن ارتق که حمد بشه روزگار جز از سخاوت ابن ارتق که ستایش میشه چیز دیگه ای نداره خب اینجا میبینیم که از اون مقدمه که داشت روزگار و ده رو در موردش حرف میزد بعدا اومد از اون در اومد و رفت شروع کرد به موضوع اصلی که حمد ممدوحه آه حسن تخلص اینو در بیت دوم دیگه رفت کجا وارد شد به حمد ممدوحش بله هشت براعت و طلب مراعاة الطلب وهو أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن يصرح في الطلب كما في قوله براءة الطلب إنك أن اون طلب کننده چیزی بیاد اشاره بکنه بأن اون خاصه دلش ولی صراحتا اون طلبشو بيان نکنه ما این إن بيت وفي النفس حاجات وفيك فطانة فطانت در دل نیازهایی است و تو هم انسان باهوشی هستی زیرکی هستی سکوتی کلامون اندها سکوت من سخنی است نزد اون نیازها و خطاب و خطاب هست سکوت من خودش کلام و خطاب هست اونو میفهمونه که من نیاز دارم ولی طلبشو رو بیان نمیکنه نه حسن الانتها حسن انتها هست؟ هو أن يجعل آخر الكلام از باللفظ حسن سبک صحیح المعنا حسن انتها مثل حسن ابتدای اونجا ابتدایش رو به قشنگی شروع میکنه اینجا انتهاش رو به قشنگی به پایان میبره ها حسن انتها اینه که آخر کلامش رو با الفاظی شیرین با سبکی زیبا با معانی صحیح به پایان برسونه فان اشتمل على ما يشعر بالانتها اگر اون انتهاش شامل بر معانی بود که انسان احساس به انتها میداد که مخاطب احساس میکرد که الان دیگه پایانه بهش میگن براعت المقطع اونجا بهش میگفتن براعت الاستهلال اینجا بهش میگن براعت المقطع که قوله خب مثلا الان سخنرانا ببینی آخرین الفاظ شنو مثلا با دعا خاتمه میدن اینجوری مخاطب میفهمونند که سخن داره چی میشه تموم میشه اینو میگن حسن براعت مقطع بقیت بقاء الدهر یا کهف اهلی این درست فعل ماضیه ولی دعایی هست ولی چه هست یعنی باقی بمانی به اندازه بقای روزگار ای پناهگاه اهل روزگار و هذا دعاء للبریت شامل و این دعایست برای مخلوقات دعایی شامل و فراگیر الحمدلله که تا اینجای کار کتاب بدی تموم شد جزاک الله خیرا